Večeras je naše 16. predavanje, hadis broj 25 od hadisa iz Bulugul Merama od Hafiza ibn Hajara rahimehullah ta'ala. Prenosi se od Aisha radijallahu anha da je rekla كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل إلى أثر الغسل كاجة عائشة رضي الله عنها الله poslanik صلى الله عليه وسلم bi oprao jagsilu, kad se kaže, onda se misli na pranje vodom, oprao bi meni sa njegove odjeće, a onda bi izašao na namaz u istoj toj odjeći sa koje je saprao meni, je tako? i ja bih vidjela tragove pranja na njegovoj odjeći. Dakle, to mjesto gdje je bio meni, on je saprao to vodom i ostali su, dakle, tragovi pranja. Mutefekun alejh. Dakle, ovo hadis od Buharije i od muslima. Drugi hadis od muslima kaže Aisha radijallahu anha Lekad kuntu afrukuhu min thaubi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli faraka yafruku dakle te arapske riječi je naša riječ faraka ofrkati nešto faraka yafruku nešto ofrkati noktom jel izgrebati jel i kako se kaže to ostrugati jel kaže Ajša Ja sam, dakle, efrukuhu min theobi, dakle, ja bi izgrebala bi to, jel, ostrugala bi sa njegove odjeće, dakle, meni, dakle, sa odjeće Allahovog poslanika sa seleme, pa bi on klanjao, dakle, u toj odjeći. Dakle, meni bi dakle očistila samo na taj način dakle frkanjem i ne bi ga ne bi se pralo. Dakle ovom hadisu, ovom rivajetu od muslima koji je također sahih. Pa bi on klanjao u toj e, odjeći. A u drugom lafzu, lekad kuntu ahukuhu jabisen bi zufri min theubi. Dakle, kaže Ajša ja bi, dakle, taj meni, dakle, izgrebala s noktom nakon što se osuši ili kada se sasuši ili u stanju dok je sasušeno i suho, dakle, taj meni, ogrebala bi ga dakle noktom sa njegove odjeće sallallahu alejhi ve sellem dakle svi ovi hadisi su šta dakle ove tri ova tri rivajata prvi kao što rekao smo je rivajat mutafekun alej a druga dva su dakle lafs imama muslima rahimahumullahu taala je tako dakle ove predaje su sahih prvo Šta možemo uzeti iz ovog hadisa jeste anna sunete nebi sallallahu alaihi ve selleme al iktisaru ala al-mani In kana yabisan Wa gasluhu in kana ratban sunet Allahovog poslanika jeste i dakle na tome bi se zadržao Allahov poslanik sa seleme. Dakle, samo na tome. Ili jedno ili drugo. Ne bi pravio dakle spoj između ove dvije stvari. A to je, kada bi meni bio suh, onda bi se samo šta izgrebo ili bi se ofrkao, je tako? A ako bi bio vlažan, onda bi se saprao, je tako? Druga stvar na koju upući ovaj hadis jeste da je meni, dakle insana, čist i da nije prljav, da je tahir i da nije neđis. Jel tako? Jer je Allahov poslanik Sallame se zadovoljio dakle samo da bude dakle ostrugano, dakle da meni bude ostrugan sa odjeće, bez pranja vodom, jel tako? I ovo je dakle dokaz da je čist, jel tako? Kao dakle što je dokaz takođe da je Allahov poslanik Sallame ostavio meni da se sasuši na odjeći, a onda kada bi se sasušio, onda bi ga dakle, ostrugo sa odjeće. Da je neđis, Allahov poslanik se na mene bi čekao da se sasuši, dakle, da je neđis na stepenu, dakle, neđaseta, ko što je mokraća i onda bi odmah Allahov poslanik se na mene pohito sa otklanjanjem tog neđisa, jer smo bili rekli šta, vudžub, obaveznost otklanjanja neđisa sa, dakle, sa tijela, sa odjeće ili i tako dalje, tako. Nam, ma ene al ma'ruf min hedjihi al mubadara bi gusli neđasati vo izaletuha. Jer znamo da je poznato od upute Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovog pravca da bi odma hitao sa tim šta da bi odma hitao sa tim da odkloni neđaset. Je tako? I to je također dokaz da meni, dakle da meni ljudski nije nije neđaset, je tako? Da nije prljav. Treća stvar, istihbab fi gasli meni. Dakle, pohvali ona da se meni opere. Je tako? Bez obzira da li bio, dakle, sasušen, da li se osušio ili bio vlažan, li eđli kemali nizafa, kako bi se sa tim upotpunila nizafa, dakle čistoća, dakle kako bi se na taj način upotpunila čistoća. Kema jeksilu al muhad u enahuhi min tahirat, kao kada, na primjer, čoveku, recimo, padnu mu bale ili sline na odjeću, naravno će to opere vodom, iako se to smatra čistim. Svatate ovo bare kalafiku. Na primjer, zamisli imaš sad na odjeći negde prljavštinu kao što je, dakle nije prljavština, nije prljavština, ali eto, ljudi kažu prljavština, kao što je bala ili slina, je l? onda će to čovjek oprat vodom. Svatate, iako nije neđis, iako mu ne bi smetalo ako bi to, takvoj reći obavljao nama. Svatate ovo, barekala fikum. Isto tako i ovo, dakle, pohvarujem da se to pere vodom kako bi se, kako bi se potpunilo čišćenje, jel tako? Ademu te vaki mitlu hadhi al fadalat leti lejset bi neđisa u eđevazu beka'uha fil bedeni au thaubi au gajrihima. Ademu te vaki, što znači te vaki? Dakle, riječ, ja je hledina amenu, ku enfusekum wa ahlikum nara. Ku tevaki, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice vatre. Tevaki jeste da se čuvaš, da bežiš, da se da prezireš to, da kao što je rekli, mokraća ili izmet, je tako? Svata tevo bare kalafikum, da nema čovjek potrebe uopšte, dakle da, da beži od toga. Je tako? Jer to nije prljava stvar. Bez obzira da li se našlo na tijelo čoveka ili na odjeći čoveka ili na nekom drugom mjestu. To se definitivno dakle, ne smatra prljavim. Tako ne moraš tada da diže, jel, kako se kaže to, uzbunu ako bi se nešto od menija našlo na, na odjeći ili na tijelu. Svatate ovo bare kalafiku. Nam. Tajib. Ahdan min bekai el meni fi theubihi sallallahu sallam hata jelbis. Jejbis. I dokaz, dakle, za ovo što smo rekli da čovjek ne treba to da uzima, jel, da se čuva strogo od toga da je to nešto posebno, kao što je rekao smo mokraća, od toga mora da se čuva. Jer znate, kad je Allah posle sve me prošao pored dva kabura što je rekao, innehuma le ju adiban, uema ju adibani fil kebir, njih dvojice sada bivaju kažnjavani i paćeni i mučeni, a ne bivaju mučeni osim zbog nekih malih stvari. Pa jedan od njih dvojice, šta? nije se čuvao mokraće. Svatate? Dakle, ovo se misli na to čuvanje. Dakle, god ovog čovjek ne treba se čuva, jer Allah poslani se nama šta? Da se radilo na džasetu, ne bi ostavio to na odjeći dok se sasuši, pa bi ga onda otreso i to bi bilo to. Svatate ovo, barek Allah fikum. Nam, peta stvar. Ma kjane alejhi en nebiju sa seleme, min teqalluli minel hayati dunja wa meta'iha. Idh anna thawb naumihi huwa thawbu salatihi wa khurujihi. Ovo je sad jedna bitna stvar koju želim inšallah tada da pojasnimo. To je, kada, dakle, pogledamo ovaj hadis, vidjet ćemo da Allahov poslanic se sveme šta je on imao od Dunjaluka. Jedno odjeću koje je imao, to je bila odjeća za spavanje i odjeća za nošnju i odjeće za izlazak iz kuće. Dakle, imao je tu jednu odjeću. Dakle, ovo je kao također, dakle, ne odgovor, već samo kao da kažem posjetnik onima koji kažu Zabranjeno je čovjeku da klanja u pidžami, na primjer. To smo često čuli. Ima dalja kaže, kako ćeš u pidžami klanjati, tako, tako. Allahu ekber. Šta je vađiv? Vađiv je da čovjek pokrije svoj avret. Dakle, od pupka do koljena i da pokrije ramena. U namazu. Svatate ovo bare kalofiku. Allahu poslanik nije imao pidžamu, al nije imao ni odjeću za trening, trenerku. Dakle, za džogiranje niti je imao odjeću za ovaj, kako se kaže, za neki poseban, je, za neku posebnu priliku i ta imao jednu odjeću, u njoj je spavo, u njoj je obavio namaz, u njoj je izlazio pred asabe. I to je to. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. La haula wa la kuvata ila billah. Wa thalike kulluhu iršadun li ummetihi bi adamil mugalati fi. A sve je to kao, dakle, naznaka ili uputa njegovom umetu da ne preteravaju ovim stvarima. Dakle, da ne preteravaju. I vallahi, kad pogledaš, ako sebe uporedimo sa savima Allahovog poslanika, vidjet ćemo koliko mi imamo odjeće. Dakle, nema za, ne, za sve imamo. I za sport, i za mehčid, i za posao, i za ovo, i za ono. Imamo odjeće, košulja, džempera, pantalona, samo Allah zna. Sada te obare kalafi. Gelabija. Najmanje imamo gelavija. <laughs> la havle vela kuvete ila vila. Naam. Subhanallah. Wa ragbetun fima inda Allahi ta'ala min jazili thawabihi wa ata'ih. Dakle, Allahov poslanik je sa tim htio da ukaže svojem umetu da ne preteravaju sa ovim stvarima, već da se brinu i da žude za onim što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Svata ovo, barek Allahu fiku. Nam. Šesta stvar koju možemo da izvučemo iz ovog hadisa, hadis Ajše, jeste hidmetul mar'ati za uđeha, da je žena na usluzi svome mužu. Dakle, da mu čini hizmet, je tako? da je žena na usluzi svome mužu, jer je Ajša da je nahalno čistila, dakle, odjeću Allahovog postanika. Ili ako bi, bilo, ako bi meni bio vlažan, onda bi ga saprala vodom, ako bi meni bio suh, onda bi ga ogrebala noktom. Ferreke je frukuhu, ofrkala bi ga, je tako? Ferreke je fru, ta je riječ, dakle, za ove koji su zakasnili. Hajren, subhanallah. Pa kaže, e, šejh ovdje, dakle, šesta tačka, hidmetul mer'ati zauđiha, dakle, da je žena čovjeku na usluzi u qiyamaha bi khidmati baytihi i dakle da je na usluzi njegovoj kući dakle da radi u kući wa qiyami bima yajibu lahu i da radi na onome dakle na njenim obavezama prema njenom mužu has hasbima jarat bihi al-ada sodno adatu u tom mjestu kako dakle dakle ako njen poso u tom narodu da radi tu i te i te stvari, onda će ona to raditi, to je obaveza. Međutim, ako u njenoj sredini gdje ona živi običaj da joj čovjek dovede sluškinju koja će raditi, onda je onda će živjeti slodno tim običajima. Dakle, ona će reći ovdje običaj da sluškinja radi, da ne radim ja. Hoću sluškinju. Dakle, ona ima pravo to da traži bez imalo sumnje. Svatate ovo bare kalafiku. Na, na primjer, sada živiš u Saudiji, sve žene imaju sluškinje. Žena može da kaže, mi smo ovde, moramo da se uklopimo što se tiče ovog. Jer tako, adet ovde i adet je šarijetski dokaz. Jer tako, hoćeš da bi daše sluškinju. Halas. Znaju to ovi, ova vraća studenti što žive u Saudiji. Samo što nema oni para da, <laughs> da financiraju sluškinju. La haule vela kuvete ila vila. Dakle, ovo se sve ubraja u lijepo opođenje, dakle, bračno opođenje, tako, čovjek prema ženi i žena prema čovjeku. Sedma stvar, en el huruđ ala nasi ma'a vujudi athari umur el adije min el akli wa šurbi wal džima'a la ja'tebiru ihlalen bi fadilati haslati l'haja. Kada čovjek izađe pred ljude i na njemu ima nešto od tragova, dakle, svakodnevnice, kao što je jelo ili piće ili odnos, dakle, to se ne tretira da je to nešto šta, nešto ružno ili da je to umanjilo, dakle, njegov stid ili njegovo, je tako? To je nešto normalno, je tako? Čovjek je on nešto pio i eto, pokapamo se nešto na odjeći. Ili, što reko smo, vezano za ovaj naš adis. dakle, to ne znači da se radi o nekom čovjeku ako se kaže ne radi o neđasetima. Međutim, ako dođe čovjek sa odjećom na kojoj je neđis, na kojoj je odvratan miris, ili ono što je Allahov poslanik detaljno pojasnio u, u sunetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, ovo ne umanjuje šta, ništa od, od dakle, njegovih vrijednosti, jer što to svak, to svakodnevnica je tako barek Allahu fikum. Na, međutim, ako čovjek dođe, dakle i na odeći ima ono što je prljavo što se tretira neđisom, onda to bez imalo sumnje umanjuje njegovu vrijednost. Je tako? Kao na primjer, također kada čovjek dakle, uđe u džemat, i miriše na luk ili na bijeli luk ili na nešto što je gore od toga, svata tego barekala fikum. Sve su to onda stvari koje, koje se, dakle, smatraju negativni, je tako? Međutim, ovo drugo što smo spomenuli, to je normalno, je tako? Barekala fikum, nam. Osma stvar, en al mar'a, es saliha, al mutahabiba ila zevđiha, la ta'nef, wa la tatarafa' an mitli hadihi l'a'mal. Dakle, žena, muslimanka koja je dobra svome mužu i koja je, dakle, koja voli svojeg muža, dakle, takva žena, se ne oholi i ne uzdiže iznad svojeg čovjeka da joj je nešto poput ovog dijela kojeg je uradila ovdje Ajša, a to je da opere dakle, fleku sa riječi Allahovog poslanika ili, ili da je ostruže prstom, dakle da kaže neće ja to ili to je meni, jel, to je ispod mojeg nivoa i tako dalje i tako dalje. Svatate ovo barek Allahu fikum jer bez imalo sumnje ni jedna od muslimanki nije na stepenu Ajše koja je dakle ovo radila. Ridvanullahi alejha. Nam. Lema ta'lemuhu min idhami kadri haki zevđiha alejha. Shodno dakle da zna ili s obzirom da zna koliko je pravo čovjeka koliko je pravo čovjeka kod nje. Dakle, ne bi dakle, smela šta da se uzdiše da se oholi nad svojim čovjekom. Dakle, ovu ćemo sa tačku ovdje preskočiti, inša Allah. Kaže Zerkeš i ta'ala. stvari koje izlaze iz tijela insana su tri vrste. Prvo, ehaduha, tahirun bilaniza, čisto bez razilaženja bez dakle niza, bez rasprave. Dakle, tri su stvari koje, dakle, stvari koje izlaze iz tijela jednog insana. Prvo je ono što je čisto bez razilaženja, pa kaže Hu dem, dem, dm, ayn", misli se na suze, a dem, samo d i m, je krv. La haole ora kuvete ila billah. Dakle, prvo su suze ili sluz iz usta, jel tako? Ili slina ili pljuvačka. Dakle, imaju razlike između sluzi koja je, dakle, providna i pljuvačka koja je bijela. Jel tako? uel irk i znoj. Dakle, ove se stvari smatraju čistim bez razilaženja, je tako bare kalafikum? Drugo, neđisun bilani za neđis bez razilaženja, fihi nazar, ali mi, vi ćete odmah skontati o čemu se radi, jeste prvo gajit, odnosno buraz. Gajit i buraz imaju isto značenje, to je izmet. Zbog toga ne treba da kažeš gdje si buraz, znaš, kada mu kažeš gdje si buraz, rekao si mu ružnu riječ. Svatate, ne treba da se koristi riječ buraz. Dakle, gajit i buraz je jedno te isto, a to je izmet, neđase abdest. Wel beul i mokraća. Wel wedi, wel meni, wedem. Dakle, wedi, znate šta je? Medi je, dakle, ovo što on spomenuo, dakle, providna sluz. I treća stvar je dem, krv. Dakle, kod krvi, ako se sećate, bili smo, dakle, spominjali, da kada se kaže dem općenito da neđis, onda to nije tačno, jer, dakle, krvi ima više vrsta. Kada se radi o krvi haiva, ili mustahada, ili demu nufesa, jel tako? bez sumnje da su najis. Međutim, kada se radi o drugim vrstama krvi, što se tiče krvi rane, onda tu ima razilaženja, ali on je ovdje nabrojo da je da nema razilaženja. El mohim, dakle, sada ne bi duljili da se opet vraćamo na rivayet Ebi Hureyre kada kaže, kada malo krvi poteče, onda je dur, ne smeta, ali kada puno krvi poteče, onda smeta. Pa smo rekli da ovaj rivajat od Ebi Hureyre, koji je glavni dokaz, koji je glavni dokaz onima koji kažu da krv, kada poteče kvari abdesi, da je prljav, mi smo rekli za njega da je daif, kao što kaže Šehul Albani kada odgovara Sejdu Sabiku, jer tako, da im sala smiluje, I šta još? Dakle, kada je, ako se sjećate kad govorio, kada je Sejid Sabik rekao krv je sva prljava, nije pravio razliku između, dakle, krvi životinja čije se meso jede, koju, za koje smo rekli da je prljava samo masfuh, ona koja u mlazu prva poteče nakon klanja, a da nije ona nakon što si ti seko meso, pa si uprljio sebi ruke, jel tako? La haune ve la kuvete ila vina. Nam, uodem i što se tiče krvi, pa smo bili rekli da ima, dakle, dakle, oko toga ima razilaženja, ali mi ćemo reći da to nema. Treća stvar, mu telefon fi, ono oko čega postoji razilaženje, dakle, od tečnosti ili stvari koje izlaze iz tijela insana. Prva stvar oko koje su se razišli, huve el meni, jeste meni, u sebebul ihtilafi, huve te redduduhu fi međra al beul. Razlog zašto su se razišli jeste jer ta tečnost izlazi istim putem kao što izlazi mokraća. Pa su rekli, u meni je prljav, a ovi drugi su rekli, nije prljav. Zbog hadisa koje prenosi Ajša, koje bilježi Buhari i Muslim, koji su sahih. Jer tako? Kaže šehul Islam ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, el meniju tahir, meni je čist. Wa kauna Ajša تارة تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة تفركه لا يقتدي تنجيسه I to što je Ajša ponekad prala meni sa odjeći Allahovog poslanika, a ponekad bi ga ostrugala prstom, noktom, to ne upućuje da je meni prljav. To dakle ne upućuje da je meni prljav. Fa inna thawb yagsilu min al-mahati wal-wasakh. Jer se odjeća pere šta smo rekli, ako bi na nju pala slina, onda bi je oprao vodom. Ili ako bi na nju pala neka druga prljavština koja nije neđis. Dakle, prljavština u našem žargonu, blato recimo. Eto, blato je najbolji primjer. Ili zemlja, je tako? Umrljaš se, dakle, blatom. Ili se umrljaš, primjer. Ili ulje, ono, automehaničarsko, jel? sve je to šta čisto i može čovjek da klanja ne smeta, je tako bare kalau fikum. Ali ipak čovjek to šta, ipak to pere vodom i ne želi da mu to bude na odjeći da se vidi. Svatate ovo bare kalau fikum, nam. Wa hada kaulu gajri wahidin mine sahaba i dakle ovo nije jedan dakle stav ashaba ili jedini stav ashaba nam wa huwa al-mashhur min madhhab al-imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Međutim ovo je poznati dakle stav dakle onaj mashhur dakle poznati u čemu u mezhebu imama Ahmeda. Zatim ovdje spominje razilaženje među učenjacima, pa kaže, dakle mi ćemo prvo spomenuti eh, mezheb imama Šafije i mezheb imama Ahmeda, a onda ćemo spomenuti mezheb Hanefija i Malikija. Jel tako? Dakle, mezheb lično imama Šafije i imama Ahmeda, rahimahum Allahu Teala. Oni su stava ila enahu tahirun lejse bi neđis, da je meni čist i da nije prljav. Wa kalu inahu la jezidu ala al mahati wal basak. I nije, dakle, prljavi, niti se razlikuje od pljuvačke ili od sline, dakle njegov propis vezano za čistoću ili za nečistoću. Svatate ovo bare alafikum. Ne razlikuje se, dakle, na istom je stepenu i nije prljav. Vestedelu ala dalike bil umur. I dokazuju za ovo što su rekli sa sljedećim, dakle, dokazima. Prvo, hadis, dakle, da je Aisha, dakle, ostrugala meni sa odjeći Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallame. Ve hatihi min dunil gasl, i ostavila bi ga dakle bez, bez da ga pere. وهذا أكبر دليل على طهارته ولو كان نجسا لم يكفي فيه ذلك. I ovo je najveći dokaz Jer ako bi meni bio prljav, onda ne bi bilo dovoljno samo da ga šta, da samo ostružeš noktom i završeno. Svatate? Jer, dakle, meni nije poput mokraće, mokraće je tečna, dakle, u potpunosti poput vode. Niti je na stepenu kao što je buraz, rekli smo. Kada bi čovjek buraz htio samo da ostruže sa odjeće, da li bi bilo to dovoljno da se na taj način očisti ta neđaset? Ne bi bilo, već bi morao vodom da ga opere. I nije ga moguće oprat ničim drugim osim vodom. Ili, dakle, po ispravnom stavu, osim vodom ili postavu nekom drugom tečnošću koja otklanja sve njegove tragove. Dakle, i boju, i miris, i ukus. Je tako? Sjećate se kad smo re rekli da jedni kažu da ne može neđaset oprat osim voda i to je ispravan stav. I oni drugi koji su rekli može svaka tečnost koja ima dakle ta svojstva jel, da otklanja neđaset. Je tako? Barek Allahu fikum. Taj sreća stvar. Ene hadel asl. Halkul insani tahir. Eledi kerremehu la. Fe kejfe jekunu asluhu neđasa. Dakle, meni je osnova stvaranja insana kojeg je Allah počastio. Kako može da bude ono od čega je Allah stvorio insana bud neđis? Dakle, Allah stvorio insana od neđaseta. Sadate? A počastio ga. Subhanallah. Dakle, ovo je interesantno, jel da? Nam. Wa amma غسله بعد الأحيان من ثوبه صلى الله عليه وسلم فلا يدل على النجاسة وإنما لأجل النظافة a to što je ponekad prao meni vodom, a ne samo dakle s struganjem, mi smo rekli u slučaju kada bi bio meni vlažan, jel tako? To također ne upućuje da je meni, dakle, ne neđis da je prljav, već je to Allah oposlan se nam radio, čistoće kao kada na odjeću pokapa nešto što je čisto od hrane ili od pića, pa čovjek ne želi da izađe sa uflekanom gelabijom napolje, posebno ako je gelabija bijela, Je tako? A tebi se ovde neće. Dakle, to su stvari koje su razumljive i svakljive. Svatate ovo bare kalafikum. Nam. Kema tu zalul baska wal mahat. Kao što se, dakle, pranjem odjeće, ono što sam spomenuli, dakle, od stvari koje su čiste. Treća stvar. Ademu mubadarati nebije sa sveme ila izaletihi u terkiha tajajbis. Allahov poslanik dakle nije žuri odma da to pere, već bi ostavio da, da se sasuši. Dakle ostavio bi ga na odjeći dok bi se sasušilo. Da je neđaset, mislite da bi Allahov poslanik sve ostavio neđaset na svoje odjeći? Ne, već bi odma pohitao da ga da ga očisti i ovo je dakle dokaz da je čisto, je tako barek Allahu fikum. Nam. Kao što je Allahov poslanik sve naredio ashabima da odma očiste mokraću od beduina koji je došao mešit pa se pomokrio. Dakle, odmah je nakon toga naredio asabima kako, kako da otklone dakle, tajne džase, na koji način. Dakle, nije rekao, ajde, stavite pa ćemo sutra. Ne, odmah se to mora otkloniti jer se radi o neđasetu. A za meni, Nije to radio Allah, poslanik pa bi ostavio da biste se to dakle sasušilo bi se na odjeći, pa ako bi bilo tragova, on bi to dakle kao što stoji u ovom hadisu, jel? Ostrugao je tako sa odjeće. Nam. Takođe kema badare bi gusli thawbihi min bawl al-gulam alladhi bala fi hujrihi. Kao kada je Allah poslanik se me oprao svoju odjeću od dječaka koji se pomokrio u njegovoj sobi. Dakle od dječaka, odma je Allah poslanik se nam pohitao i naredio da se dakle odma je pohitao šta da se da se opere to, to ta odjeća. Nam, وغير ذلك min min al-juz'iyat i drugi dakle dijelovi određenih hadisa koji govore o tome warajih ma zehbe ilayhi Shafi wa Ahmed rahimehumullahu ta'ala. Dakle ispravan je stav ovo, dakle stav Šafije i imama Šafije i imama Ahmeda rahimehumullahu ta'ala. Mi ćemo sad spomenuti dakle drugi stav zeheb al-Hanefije wal-Malikije ila an al-mani najis wa istadalu ala zalika bil umur. Hanefije i Malikije su tog stava da je meni prljav, je tako? I, dakle, njihovi dokazi su sljedeće, pa kaže Hadith guslihi min thaubi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallame wal guslu la yakunu illa min neđasa Dakle, hadis u kojem se govori ili spominje da je Allahov poslan sallame saprao meni sa svoje odjeće, a ne pere se osim neđaset. Ali ovi su odmah odgovorili, nije tačno, neđaset se svakako pere ali također se pere odjeća ne zato što je na njoj neđaset, već ti kragna pocrnjela. To nije neđaset, bez imalo sumnje. Jel tako? Kada vidiš kragnu, bauštelcu, ona je ovde kafena, jel tako? Ali to nije neđis, ali opet mora da opere. Nam. Ili ako se čovjek isprlja sa nečim što je čisto, kao što je recimo hrana. Dakle, također se pere ta odjeća. Dakle, ob, malo prije smo odgovorili, dakle, odgovorili smo prije nego što smo uopšte spomenuli njihove dokaze, je tako? Dakle, oni koji kažu da je meni prljav. I kada budemo sad spominjali njihove dokaze, nećemo uopšte mora da im odgovaramo, već ste vi čuli šta je odgovor za to. I sami ćete moći reći, ja ću vas više Allah htjela vidjeti da pitam. Jel? Ennehu jehrođu min međrel baul, fe je te ajenu gusluhu bil ma, ke gajrihi min neđasat. Dakle, rekli su, izlazi istim putem kao što izlazimo kraća. Zbog toga je prljav. Jel' tako? Jel' to dokaz? Nije dokaz. Nije dokaz, bareka laufikum. To je nije dokaz, već je to šta? To je šubha. Svatate ovo, bareka laufikum. Ako kažemo samo zato što izlazi istim, onda je na istom stepenu kao mokraća. Ako je kao mokraća, onda ne bi bilo dovoljno da se šta? Da se, da se ostruže sa odjeće. Svatate ovo, bareka laufikum. Nam. Treća stvar, kijasuhu ala gajrihi min al fadalat il beden, al mustakzira min al bauli wal gajit, li enaha kuluha mutahalleletun min al gaza. I kija se sa svim ostalim tečnostima koje izlaze iz tijela, pa kažu sve su one stvorene od hrane koje je čovjek pojeo. Sve to. Međutim, mi znamo da ima tečnosti koje smo malo prije spomenuli, sve su one svakako od hrane. Kada čovjek ne bi jeo, tijelo bi mu se zasušilo, on bi umro, je tako? Ako ne bi uzimao tečnosti hranu, je tako? Dakle, to je logično da ne spominjemo, dakle, sad ovo sa medicinske strane, jel? Ali ima, dakle, tečnosti iz tijela koje su, kao što su suze koje su slane, ili pljuvačka koja je od tečnosti koju si popio, ili tako dalje, i tako dalje. Svata ta to bareka lau fikum. Dakle, ovo im je šta? Ovo im je kijas neispravan. Je tako? Četvrta stvar. Kažu, la manija en jekuna aslun insani hu el meni neđisa. Dakle, nema smetnje da čovjek, da je čovjek stvoren od, dakle, od menija, iako je meni neđis. Dakle, to nema smetnje što je neđis. Kažu, je tako? Idh men mena adalike jekulu bi neđaseti el alaka. Jer oni, dakle, koji to zabranjuju, šta kažu? Dakle, oni koji kažu, nije moguće da Allah stvorio insana od menija, a da meni bude neđis. Dakle, oni sami kažu da je alaka ugrušak, dakle, taj, taj stepen, jel, taj stepen stvaranja čoveka alaka, zakvačak, jel, svi kažu da je taj ugrušak krvi, svi kažu da je neđis. Svatate ovo barek alafikum. Međutim, on je prosto neđis, dakle, on je prljav jer je krv. Ako bi došlo do pobačaja, taj bi se komand krvi smatrao prljavim, jel tako? To, dakle, opet neispravan kijas. Ali ovo je drugo što nema nimalo krvi. Svatate ovo bare kalafikum. Nema krvi apsolutno u meniju. Već je to skroz druga, dakle, to skroz druge vrste ćelija. Skroz druga materija, a nije krv. Svatate ovo bare kalafikum. Nam. Zatim kažu to što je, dakle, ostrugana odjeća. I do, ovo je logično, bez imalo sumnje. Dakle, to što se struganjem menija čisti odjeća, to nije dokaz šta da je meni čist. Jer ima i drugih vrsta neđaseta koje se čiste ali se ne čiste pranjem. Kao na primjer, neđisna na obući. Neđisna obući se ne pere vodom, već se čisti trljanjem obuće po zemlji. Na primjer, ili čišćenje kamenčićima, također se čovjek ne čisti. Šta? Vodom. Već je ova vrsta čišćenja, šta? Sunet je propisane da se čisti na jedan od dva načina. Isto kao što je propisano da se čovjek čisti od velike od male nužde na jedan od dva načina. Svatate te vareka la Dakle, ova je jaka interesantna. La haule vela kuvete ila bila. Nam, dakle, to su bili njihovi dokazi, ali mi smo rekli da je ipak stav šehu Islama i Bitejmije, odnosno stav imama Šafi i imama Ahmeda, ispravniji i da je odabran nam. Posebno kada, kada se radi o tome da je o svim drugim vrstama neđaseta, Allahov poslanik se nam je bio odmah hitao šta da se, da se otkloni, da se očiste. Čak je u namazu, ali se vratim se stajao, a onda je skinuo svoju obuću u namazu i gurnuo ih sa strane. Pa su svi ashabi za njega koji su stajali, svi su skinuli svoju obuću. Pa je nakon namaza Allahov poslanik se nam je upitao zašto ste skinuli svoju obuću? Kaže Allaho poslaniče, vidjeli smo tebe kako si ti skinuo sve na Kaže, ne, meni je Džibril došao, pa mi je rekao da imam nešto na obući. Dakle, da imam prljavštinu na obući. Pa ako neko od vas, prije nego što uđe u mešćid, bude na, na svojoj obući, dakle, našao neđis, neka i šta, dakle, neka i očistiju, dakle, u zemlji, dakle, trljanjem nogom, jel, odnosno obućom, po zemlji, jel? Na taj način se, dakle, čisti obuća. A u drugom rivajtu Allah posljedno se kaže klanjajte u obući, razlikujte se od židova. Sada to bare kalofiku. Nam, dakle, Allah postanik bi odmah, dakle, pohitao da otkloni neđazet, čak i u samom namazu je to radio kao u ovom slučaju, ali i salatu veselam. Sada to bare kalofiku. Nam, dakle, da je meni prljav, ne bi Allah posljedno se to ostavio, jel, da mu bude na odjeći, već bi, dakle, odmah ustao i pohitao da se to otkloni. Hamdulillahi rabbil alemin. Nam, hadis od Ebi Samha radijallahu anhu, koji kaže, rekao Allahu poslanik sada seleme, yugselu min beulil džarijeti, wa yurešu min beulil gulam. Ahrađahu Ebu Dawud ven Nesai, wa sahahahu l-hakim. Dakle, ovaj hadis je sahih, kao što kaže šejh Besan. Nam. A onda, dakle, spominje, dakle, različite rivajete ove predaje, tako. Nismo preveli hadis, jel da? Kaže Allahu poslanik sada seleme, yugselu min beulil džarije, dakle, opraće se mokraća djevojčice, wa yurashu min bawli al-ghulam a poprska će se yurash od toga je riječ rešaš mitraljez, zato što takle prska na sve strane rešaš yurashu min bawli al-ghulam a poprska će se šta mokraća dječaka. Dakle, kada se kaže ovdje na djevočicu, misli se na malu djevočicu, je tako? Koja je mala. I na gulama koji je također, dakle, mali gulam, odnosno dječak koji je mali dječak, koji je, dakle, šta koji još koji se hrani još majčinim mlijekom, a ne jede drugu hranu, dakle ono i šehve, dakle da jede dakle, druge, druge stvari mimo mlijeka. Svata tovo barek Allahu fikum nam. Prva stvar koju iz ovog hadisa možemo razumemo, en el asl fi ehkam il gulami wal džarija siwa, osnova je kod propisa djevojčica i dječaka, također i žena i muškaraca, i starih i starica, osnova je da su propisi isti. Osim tamo šta, gdje je šerijat napravio neku razliku. Dakle, iz ovog hadisa, ovaj hadis sam po sebi nam je dokaz da su propisi djevojčice i dječaka isti u potpunosti u svemu. Osim tamo gdje se spomene neka iznimka, kao što je ovdje, na primjer, da se mokraća djevojčice opere, a da se mokraća dječaka šta? Samo poprska. Odnosno da je to dovoljno samo kao dakle čišćenje ove vrste prljavštine, tako? Nam. Dakle ovo je iznimka, a mimo toga Dakle, ostaje na toj osnovi. Svatate. Na primjer sada će neko doći i reći osnova u nasljedstvu između djevojčice i dječaka, dakle, ćerke i sina, osnova je šta? Da dobijaju isto. S ovom pravilu, mi kažemo jeste, da ne postoji drugi dokaz koji pravi iznimku, a to je govor Allah kada kaže li zekeri mislu hazil unthejej. Muškarcu, odnosno muškome pripada, dakle duplo više nego udio ženske, je li tako? Svata to bare kalafikum. Dakle, kada čovjek ne bi poznavao ovaj ajet, odnosno ovaj propis, onda kada bi išao, dakle, po ovoj osnovi, da su muškarac i žena na istome, namas im je isti, pos im je isti, hađi im je isti, sve je isto! svi šerijatski propisi, osim tamo gdje ima šta, gdje imaju neke iznimke koje je šerijat precizno spomenuo. na primjer ako bi sad došao neko i rekao, žene stavljaju ruke u namazu tu, a muškarci tu, onda bi morao da donese dokaz za to. Da bi rekli ehle veselen, napravio si iznimku, jer pravilo je da je namaz muškaraca i žena isti. Moraš da nam doneseš dokaz da se razlikuju u tome. Ili da muškarci na seđdi drže ruke ovako, a žene drže ruke ovako. Dakle, to je opšte poznato kod, naših, na, kod našeg naroda, da žena ovako klanjaju na seđdi, jel? Napravio si iznimku, donesi dokaz i nema problema. Svatate ovo, bare kalafiko. Nam. Druga stvar, mokraća djevojčica je neđisa, ko sve ostale vrste neđaseta, pa makar ona bila u godinama, dojenja, dakle, pa makar ona bila u godinama dojenja. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, dakle, prve dvije godine. Ona se smatra, dakle, neđisom. Treća stvar, dakle, opraće se odjeća i sve ono što je, dakle, što je zadesila, dakle, ta dakle mokraća, morat će da se šta? Opere vodom. Nam. Kema yugselu min sairi neđasad, kao što se pere iz od svih ostalih neđaseta. Svatate ovo barakala fikum. Nam. Četvrta stvar, baulul gulami ledi lem jakule ta'ame ali šehva neđisun. Dakle, mokraća dječaka koji još doji, dakle, koji ne jede još rano, dakle, iz šehve, jel? se takođe smatra neđisom. I ona isto prljava. Dakle, neko dođe pa kaže, mokraća dječaka koji, dakle, još doji, nije prljava. A jeste od djevojčice, to nije tačno. Jer da nije prljava, Allahu poslanik ne bi rekao, mora da se poprska. Već je šta? Već je neđaset mokraća dječaka na manjem stepenu. A nije u potpunosti da se kaže, nije, nije dakle, neđis. Već je samo na manjem stepenu. Pa je dovoljno poprskat ga, a ovo je obaveza šta? Dakle, nije dovoljno poprskat, već je obaveza šta? Oprat. Svatate ovo, bare kalao fikum. Nam. Walaki neđasetuhu ahafu neđaseten min beuli el bint. Međutim, dakle, mokraća dječaka je na manjem, dakle, stepenu. Jakvi fi tathiri ma esabehu beulu gulami ledi lem jakuli šehvati rišuhu bil ma i fakat dunem gastihi. Dakle, dovoljno je za, za mokraću dječaka koji je, dakle, koji se hrani samo majčinim lijekom, jel? dovoljno da se tamo kraće, dakle, počisti čim prskanjem, jel, vode, bez obzira da li se radilo o rječi ili se radilo o nečemu drugom, jel tako? Bez pranja, dakle, nije obaveza pranje kao što je to kod djevojčica, jel tako? Nam. Fihi ennehu la jak tesiru fi tathiri beulil gulami ala imrari ljed wa innema al maksudu izaletul ajn. I dakle, ovdje se ne misli šta da čovjek samo dakle pređe rukom preko toga šta već se misli da se odkloni ajn da ne znaš više gdje i šta je dakle da se poprska i dakle ne vidi se ni gdje ni šta je kao što bi i Omer kada bi i Omer da bi otklonio dakle te šejtanske vesvese da li sam se pokapao ili se nisam pokapao on bi dakle poprskao svoju reču vodom. Sad ne znaš jesi li se pokapao ili se nisi pokapao. Ne znaš šta je voda, šta nije voda. Da bi šta? Da bi otklonio te šejtanske vesvese. Šejtan kome uspe kao što kažu šejhovi da uđe da dakle da mu baci te vesvese, uzima čovjek abdes po 10 puta. I samo ulazi, izlazi, otvori vrata, zatvori vrata, trč. Ovi već klanjaju, on još se tamo kupa. Dakle šejtan uspeo da mu baci tu vesvesu, e, možda je nešto izašlo. Trči. La haule vela kuvvete illa billah. Wallahi koliko ima takvi ljudi, govorio sam vam, sećate se, kad sam spominja onog jednog brata da mu se Allah smiluje, po 10 minuta uzima abdes. Po 10 minuta, dakle, mora sve to da bude, dakle, la haule vela kote ilavi. Tako bi Abdullah i Momer poprsko bi, dakle, svoju odjeću vodom, alas, i na taj način bi slomio šeitana. Da ne može da mu dođe sa tom šumom pa da kaže, možda si se negdje pokapu ili možda ima nešto. Jer ti ne znaš, nisi vidio. A kada vidiš od okom, onda je već to nešto drugo. Sada tovo barek Allah vikom. Nam. Na kraju, dakle, spominje, pa kaže, neki učenjaci su, dakle, tražili poentu ili smisao zašto je dakle, šerijat napravio razliku između dječake i djevojčice. Dakle, pa je ovdje spominjao dakle, neke, dakle, neke razloge koji dakle, su samo, kao što kasnije ovdje šejih kaže, ako su dakle ove hikem, dakle ove mudrosti koje je spomenuo, dakle, koje su spomenuli ti neki jel, učenjaci, jel, medicine i tako dalje, tako dalje, ako su ispravni, razumski, onda ih dakle prihvatamo radi toga što su razumski ispravni. Međutim, ako su neispravni, pa kažeš ovo, dakle ovo je iz ljudske glave izašlo. Dakle, on je sa svojim mozgom htio da dokući mudrost, dakle Allahovu mudrost propisivanja, dakle, ovih propisa, jel? Dakle, to je netačno, to je neprihvatljivo za moj razum, jel tako? Dakle, možemo ispomenuti nešto toga, iako mislim da, da na primjer, na jednom mjestu spominje kaže, to je, dakle, neko rekao, neko je rekao razlog, zato jer ljudi, odnosno insani, više vole dječake, više vole dječake nego djevojčice i s obzirom da njih stalno nosaju po ruku, može da se desi belaj, jel tako? ako djevojčica s obzirom da se oni ne u rukava, ne može da se desi taj velaj. Dakle, to je stvarno, dakle, ovo nije mudro, spezimalo imalo sumnje. Ali jednu stvar koju je spomenuo od ovih, dakle, stvari koje je spomenuo među ostalom jeste da je, dakle, tijelo muškarca, dakle, jače i u sebi sadrži harara, dakle, toplotu ili kiselinu koja ubija sve te substance iz hrane koju uzme u sebi. Tako da je njegova mokraća blaža od mokraće djevojčice, dakle, koja nema, koja u sebi ne sadrži, dakle, tu jačinu, dakle, tijela i rastvaranja hrane koju, koju uzme, jel, koju, koju unese u sebe. Svatate ovo barek Allahu fikum. Dakle, to bi moglo da znači, ali ne mora. Ono što je bitno jeste da Allah te barek dala propisao ovakve propise i da ti budeš sa tim zadovoljan i da veruješ sto posto da iza ovoga postoji neka Allahova mudrost. Jer Allah ne bi propisao ljudima nešto bez mudrosti u ejazem bila. Svatate, već nešto bez veze u ejazem bila. Svatate, već iza svega ovoga postoji neka mudrost koju Allah te barek zna. Ako je i mi znamo, Alhamdulillah, ako je ne znamo, opet alhamdulillah i rabila nimi, mi znamo da Allah mudar i da ne propisuje ljudima osim ono što je dobro za njih, je tako? I ono u čemu je pojenta jeste pokornost Allahu njegovom poslaniku. Bez obzira svatanja razloga ili mudrosti zbog čega je Allah propisao neki šerijetski propis ili ne. Ovo je Ovo je ta najbitnija mudrost koju čovjek treba ovdje da skonta. Svatate. La haule vela kuvete ila Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alemin. Dakle, na kraju ovdje spomenuo pa kaže Emma kaj ul gulami والđarija fe fihima kaulani li ehli ilm. Što se tiče, dakle, povraćanja, dakle, onog, što, onog povraćenog, jel, od djevojčice i od dječaka, kod toga, dakle, imaju dva stava od učenjaka. Fe men dža'ale hukmuhu hukm al bauli min al gulami wal džarija, al hakahu bihi min babil aula. Li anna al qaj ahafu neđaseta min al bauli, wa hada medhebul hanabile. Dakle, oni koji su, dakle, napravili ovaj propis, jel, oni su isti, dakle, ovaj propis napravili šta? Sa povraćanjem dječaka i djevojčice Jer mi znamo da čovjek kada povrati je šta? To je bez imalo sumnje na manjem stepenu što se tiče prljavštine od mokraće. Svatate? Pa su mu dali šta? Isti stepen, odnosno da je na manjem stepenu, je tako? Wa amma man lam yalhaqu فقال إن الأصل أنهما سواء في الأحكام إلا ما أخرجه النص والنص لم يخرج القي فيبقى على أصله وهو الاشتراك في حكم النجاسة بينهما a oni koji su dakle nisu napravili ovu razliku rekli su šta rekli su da je osnova i djevojčice i dječaka da su šta da su da su isti propisi kod njih dvoje osim tamo gdje je šerijat napravio razliku a ovdje se dakle ne pravi razlika što se tiče ovog što se tiče povraćanja svatate bare kalafiku mi smo spominjali dakle govor šeha Albanija kada govori dakle o, o ovoj meseli jel kada govori o ovoj meseli kada odgovara Sejdu Sabiku kada kaže kajul ademi dakle ono što povrati insan jel jel tako dakle pa kaže Sejd Sabik ovo dakle tretira kao neđaset ila enehu ju'fa an jesiri osim što se prašta nešto malo od toga dakle tretira ono što se povrati da je to prljavština osim ono malo, dakle nešto, dakle mali dio, je li tako? Nam. Uglavnom, še Albani mu je ovdje, dakle, odgovorio, pa kaže, Sejid Sabik ovdje nije spomenuo nikakav dokaz da je ono što čovjek povrati da je prljavo. Dakle, nikakav, dakle, ovdje dokaz nije spomenuo nam. Osim to što je rekao, nema razilaženja među učenjacima. Međutim, ovo što je rekao nema razilaženja, kaže ovo je neispravno, jer Ibn Hazm je tog stava da je bezimalo imalo sumnje čisto. Jel tako? Dakle, ono što musliman povrati da je čisto. I to je također mezheb imama Ševkanija i također Sejid Hasan Khan u komentaru Durer el behije jel tako? Hajthu lem jedhkura fi neđasati kajla ademi mutlakan, خيل آدم مطلقا thumme الحق ene fi neđasatihi hilafen, wa خلافا tahara bi kaulihima. I onda spominje njihov govor. kaže nisu spomenuli, dakle Ibn Hazm i Ševkjani ili Sadiq Hasan Khan, dakle nisu spomenuli da je ono što čovjek povrati da je to prljavo, je tako? Ali su spomenuli da ima oko toga razilaženja, a oni su rekli osnova da je to čisto, jer nema dokaz da je, da je prljavo, pa kažu je lastu tahara, fela jenkulu anha illa nakilun sahih. Osnova je da ono što čovjek povrati da Osnova je da je čisto. Osnova je kod svega da je čisto. Osim tamo gdje postoji šerijetski dokaz da je prljavo a za ovo nema nikakav dokaz. Svatate, a za ovo nema nikakav dokaz taj. Dakle, ovo je dakle osnova koju je Sejd Sabi koristio kod drugih mesela. Dakle, osnova da je sve čisto. Pa mu kaže ovdje Albani, začudio sam se kako ovu osnovu nije spomenuo i ovoj meseli. Da kaže, osnova je da je čisto. Dakle, da ono što čovjek povrati osnova da je čisto. Jel tako? Osim ako postoji šarijetski dokaz da je prljavo. Dakle, kod svih drugih, dakle, vrsta prljavštine spominio dakle ovaj ovo pravilo, a ovdje ga nije. Isto kao da je prepisao dakle negdje od nekud, dakle prljavo i halas, nežaset i halas. Međutim ispravno da se kaže da oko toga ima razilaženja među učenjacima, ali da je ispravnije da je čisto jer nema dokaza da je prljavo, el tako barekallahu fikum. Wa ama qawluhu wa yu'fa an yasirihi an yasir al-qay a oprašta se, dakle Sejd Sabi kaže dakle, ono što čovjek povrati je prljavo, osim malo, dakle nešto malo ako padne na odjeću ili tako, dakle to se prašta. To nema smetnje. Jer tako? Pa mu ovde, dakle šejh Albani kaže vezano za ovaj njegov govor, fe muđerde da'va la delile alejha, dakle to je samo dakle izreka što on sebi nešto što priziva nešto, zašto nema nikakvog dokaza. Nam, walau rađa ila al-asli al-madhkur, lestaraha ولم يحتج اليه da se vratio dakle na osnovu, odnosno na pravilo koje je malo prije spominjao, da je osnova kod stvari čistoća, onda, ne bi, onda bi se odmorio i ne bi morao sada se jel umara i da donosi dokaze jeste prljavo, nije prljavo. Jer čim je ovo do njega došlo, rekao si da je ono što čovjek povrati prljavo. Šta je dokaz? I odmah si se našao u neobranom grožđu. Svatate, šta ti je dokaz? Nema, ja mislim, rekla kazala, nego moraš da doneseš dokaz i on mu kaže osnova je da je čisto, daj dokaz da je prljavo. Svatate, ali opet kažemo, postoje dakle dva mišljenja u ovoj meseli, da li je ono što čovjek povrati prljavo ili nije. Svatate, ako kažemo da je čisto, u kojem smislu čisto? Ako ti padne na odjeću, onda možeš da klanjaš u toj odjeći. Međutim, ako kažemo prljavo, onda u kojem smislu? Jel? Ako kažemo u smislu da je od stvari koje su čiste, međutim, Dakle, nezgodne su, jel, da čovjek nađe sebi odjeć kao što je hrana, recimo, ili slina, ono malo prije što smo spomenuli, jel? onda će se bez imalo sumnje oprat, ali kaže ovo ne smeta na mažđi dok obavlja nama. Svatate ovo bar kalafiku. Ako bi rekli da je neđaset, onda moramo da imamo dokaz, ne postoji za to dokaz nam. Bar kalafiku, sad ćemo ovdje inšala u tela. Na, pa ćemo vidjeti inšala u Postoje ovdje još, postoje još dva hadisa, a onda počinje poglavlje o babul vudu, poglavlje o abdesu, je tako? Subhanala. Prvi hadis, hadis o svaku. I on je mu je, subhanala, puno govorio. La haule, la kute, la kute. Hajde, da vas Allah nagradi za slušanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari bereket i meni i vama. Barakallahu fiku. Molim Allaha tebara da nam oprosti grehe da nam podari ispravno svatanje vjera. Barakallahu fiku. الأخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان مثل ما قال دعينا رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا عروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط مشينا احباب نفس الدرب مشينا احباب نفس الدرب على دين وايمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا احباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال دعينا رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان صافينا صرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشات الحق دا عدوان مشات الحق دا عدوان مشات الحق دا عدوان صافينا وصلنا اخوان الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان